Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. накавалка у 2000 год быццам усё чаму не наканавана перадолець гэтую мяжу адпадае адвальваецца знікае тут вам і грандыёзныя адстаўкі і жахлівыя прыродныя катаклізмы або войны якія імкнуцца да часу x падабраць як найболей ахвяраў каб як найболей народу не пусціць за той запаведны рубеж у А вось і зусім незаўважны для публікі эпізод, калі акурат напярэдадні круглай даты натхненне пакінула творцу і выглядае, што назаўсёды. Або ўжо толькі упісваючы гэты год у нейкія плянкі ці анкеты, адчуваеш чыста фізычны супраціў. Нібы менавіта ты гэта робіш упершыню ў свеце. Пачынаеш з двойкі. А яно ж і сапраўды так, і рука не слухаецца. Пераправа, пераход, перавалка. Чалавецтва ўзыходзіць на гэты грэбень, імкнучыся любым спосабам памяняць сваіх коней, абвергнуць старую прыказку. Зрэшты, для таго і існуюць аксіёмы, каб іх абвяргаць. А тут яшчэ прадказанні, прароцтвы усялякія пра канец свету у поўнай адпаведнасці з агульным кантэкстам. І калега пытаецца, што чуваць з Японіі, ці прайшла Японія перавал, ці не адбылося там якога канца. Бо Японія ў часавых катаклізмах першая. Другі калега абвяшчае, што год будзе високосны, маўляў, ой, няпросты будзе год на сёлетнія каляды папа рымскі назваў сімбалем 2000 -го году браму перад святочнай імшою ян павал другі запыніўся ў браме сабора і паказаў тэлекамерам евангелле маўляў у новую эру ідзем з хрысціянскімі каштоўнасцямі увайдзіце ў браму касцёла вы увойдзеце ў хрыста паўтарыў следам за папам кардынал свёнтак перад брамаю менскай катедры і толькі пасля гэтага ён і цэлы натоўп вернікаў за ім увайшлі ў касцёл у рэдакцыі нашай нівы ўзнікла ідэя размясціць выяву брамы на першай старонцы першага нумару газеты ў двухтысячным годзе маўляў увайдзіце ў нас і подзяліце нашыя каштоўнасці напярэдадні трэцяга тысячагоддзя праграмай нашай яшчэ прасцей бо яна сама і ёсць брама да беларускага культурнага кантэксту два стагоддзя але няпроста прайсці ў ейны отвор як няпроста прамінуць перавалку гэтага новага году і тым больш цікава зрабіць гэта і пераадолеўшы агледзецца па баках як там Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец калі акінуць вокам усю гісторыю брамаў якіх толькі ў свеце няма то першапачатковыя асацыяцыі мы знойдзем у чалавечай фізіалогіі. Там брама сімвалізуе прыход у жыццё, нараджэнне, з'яўленне на свет. Прычым гэта брама з аднабаковым рухам, але і ў часе немагчыма вярнуцца назад. Брама грашыма і тыя выдаткі якія нясе чалавецтва на мяжы тысячагоддзяў бо пераадоленне вымагае затратаў або стратаў ахвяраў гэтак як максим богданович злучыў у сваім славутым паэтычным цыкле вагітныя каханне і смерть так і брама нараджае новае але праз церні і страты у гэтым сэнсе паказальная гісторыя менскай брамы той самой старажытнай, якая стаяла некалі на нямізе ад самага ўзнікнення паселішча. Цяпер там станцыя метро, таксама славутая нядобрай славою. Дарэчы, станцыя метро нагадвае браму перагорнутую, якая вядзенне ў прастору, а ў зямлю, у тупік, за межы натуральнага для чалавека ўспрымання свету. Вось куды патрапіла, менская моладзь якая мінулым летам ірванулася ў гэтую браму ці можа нейкі злы дух ці збег абставінаў пагнаў іх у тую галоўную менскую браму якая цяпер глыбока под зямлёй штосьці павяло іх туды увайсці дарэчы что там за брама і якая яе гісторыя пра гэта я попрасіў распавесці сергея харыўскага была свая брама і ў Менску. Яе бачылі ваяры, што біліся на нямізе ў 967 годзе. У той браме наверсе была капліца. Паводле падання там перахоўваўся цудадзейны абраз маці Божая, напісаны святым лукой. Патрапіў гэты абраз з Канстантынополю, прыплышы цераз мора ўверх па плынях беларускіх рэкаў у часы войнаў і пошасці абраз плакаў, папярэджваючы пра беды. Ён і цяпер у Мску, у праваслаўнай катедры. Менская брама прастаяла стагоддзі, ажно пакуль зямля не праглынула яе. Нават выяваў не засталося. Усё двае стагоддзя браму шукалі археолагі. Фантазія малявала ім рознае гэтак археолог загарульскі зрабіў гіпатэтычную рэканструкцыю менская брамы вялізны з двума грумасткімі вежамі макет менска замку з прыдуманай брамай паставілі ў музеі пакуль не была знойдзеная сапраўдная брама гэтая фантазія ўважалася за сімбаль нашай гісторыі нягеглая прымітыўная дзікаватая тры прастакутнікі пад стрэшкамі. Браму Менску шматкруць выяўлялі на значках, плякатах, капертах, у манаграфіях і ў падручніках. Тады прыйшла ідэя пабудаваць у Менску браму паводле правобразу. Яна павінна была стаць трыумфальнай брамай ўсёй БССР. Быў створаны творчы калектыў на чале з архітэктарам Руваненкам, склад якога ўвайшлі будаўнікі з Масквы да Ленінграду. Будаўніцтва на прывакзальнай плошчы закончылі ў 1956 годзе. Брама складалася з двух 11павярховых дамоў вежаў. Савецкі міт пра беларускую гісторыю стаў адпаведным міту пра савецкую рэчаіснасць. Верхнія ярусы з гадзіннікам і гербам БСР былі густа застаўленыя невераемнымі шпілямі а па кутах першая ярусу стаялі бетонныя скульптурныя групы сяляне рабочыя інтэлігенты моладзь і паўсюль нібы елачная мішура выявы кветак слуцкіх паясоў і нават зубру але неўзабаве ўсё гэта пачало аблятаць савецкая брама як і іншыя савецкія міты апынулася няякаснай дэкарацыяй адзіная дэталь што трывала вісіць на сваім месцы дагэтуль гэта герб бсср а ў 1984 годзе знайшлі сапраўдную менскую браму яна аказалася зусім не гэткай як яе уяўлялі раней гэта была шматпавярховая вежа якая ўрастала ў вялізны штучны вал складзены з камлёў лістоўніц шчыльна забрукаваны Раскопки штодень приносили дивные открытия. Например, для самой Абрамы на дне шматметрового котловану знайшовся живый колодеж. Когда вычерпали кольки ведров, достали золотое колечко с надписом «Каханому». А Абраму после закопали назад. Метробудовцы хотели ее на угол взрыть, але люди не допустили. Покуль будовали метро, была ідэя зрабіць яе рэстаўрацыю. Таму гэтую станцыю праектавалі марудна і нестандартна. Усе раскопкі ашчадна закансервавалі. У пераходзе станцыі Няміга і да сёння за жалезнымі дзвярыма і бетоннымі плітамі схаваная менская брама. У завірусе найноўшых часоў пра яе забылі архій харыўскі распавёў пра забыццё менскай брамы Праўда падзеі мінулага лета паказалі што ў людскім лёсе не ўсё залежыць ад таго памятаеш ты пра тое або забыў яно само нагадае Вось жа і гэты катаклізм з падушанымі людзьмі здарыўся напярэдадні двухтысячнага году дадаўшы да агульначалавечых каласальных і часта незразумелых стратаў і жменю нашых беларускіх менскіх. Магчыма, не так і важна, ці ёсць у горадзе брама, ці яе няма. Цэлая яна або разбураная. Галоўнае, каб яна была ва ўсведамленні людзей і ў іхнай памяці. Інакш перад імі будзе раз пораз паўставаць не прастора, а сцяна. Увогуле можна бясконца распавядаць пра беларускія брамы, пра віленскую вострую браму ці слуцкую браму ў нясвіжы, у якой між іншым таксама быў абраз маці Божая вастрабрамскай. Можна казаць і пра футбольную браму, калі не абзываць яе варотамі. Адрозненне ў тым, што менавіта вароты з папярочанай і называюцца ў нас брамай. Само па сабе брама цёплае слова хораша пра гэта ў вершы. Мы крочым праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая моя залатая пара, але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай іржою і гноем, а готыка голых таполяў, што руки скрыжоўваюць недзеля самага шэрага шэрага неба. Мы рушым праз новыя вострыя брамы старыя як некалі поруч і вера вяртаецца нам і нешта нам кажа што мы не адзіныя ў свеце острая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Важная дата на гэтыя каляды, якую мы не можам абмінуць увагай, гэта два годкі беларускай майстроўні першай так бы мовіць апазіцыйнай арганізацыі і акцыі фактычна гэта быў прыход у беларушчыну новага пакалення адрознасць якога ад папярэднікаў была у незастрашанасці я попрасіў некалькімі штрыхамі абмаляваць партрэт гэтага пакалення аднаго з ягоных прадстаўнікоў удзельніка беларускай спеўна драматычнай майстроўні сергея шупу Маё пакаленне нарадзілася пасля славутых хрушчоўскіх перформансаў, калі штодзённага жыцця людзей цалкам знік страх. Пабудова камунізму з трагедыі ператварылася ў фарс вадывіль і стаўленне да ідэалогіі прасякнулася глыбокім цынізмам. Нашаю крывёю сталася заходняя рок-музыка, якая наталяла нас пратэстам і адпорнасцю да любой індактрынацыі. Наш інфармацыйны свет фармавалі замежныя радыёстанцыі, Да ўсяго гэтага дадаўся яшчэ і мясцовы калярыт, блізкасць Польшчы, уздым гістарычнага краязнаўства з рамантызмам нерасійскага выгляду замкавай і культавай архітэктуры, частыя візіты ў падсавецкую тады прыбалтыку, якія прымушалі задумацца, а чаму мы не такія, як яны. Усё гэта разам мяшалася ў нейкую выбуховую сумесь і дастаткова было нейкага прынагоднага каталізатару, каб адбылася непазбежная рэакцыя, калі раптам адчуваеш, што ты беларускі буржуазны нацыяналіст. Для кагосьці гэткім каталізатарам былі кнігі караткевіча. Для іншых нечаканае знаёмства з забароненай беларушчынай, менскай двах гадоў віленскай паднямецкай. І як неверагодна прыемна тады было адчуць, што гэтая гнюсная брэжнеўская саветчына, гэтая псеўдабеларуская бсссрчына все гэта не твоё ты гэтаму не належыш і за яго не адказваеш а твоё вось яно тут побач твоя зямля твоя гісторыя твае дзяды ў вёсцы з іхнай свойскай мовай звычаямі песнямі і незраўнанай жытняй гарэлкай і вось гэткі абуджаны ці калі хочаце інфікаваны ты разглядаешся навокал і непазбежна сустракаеш падобных на цябе і радуйся зачування, што ты не хворы, не адхілення, не выломак сістэмы. Ты нармальны, ты не адзін, просто ты частка іншай сістэмы, інакшай. Такая ферментацыя адбывалася ў нашых галовах і душах пад канец 70-х гадоў. І не дзіва, што гэткія паасобныя кроплі беларускай ртуці пачалі злівацца разам у нейкую цэласць. Так у восень 1979 году на філілагічным факультэце БДУ ўзнікла кола сяброў, да якіх далучыліся пасля студэнты тэатральна-мастацкага інстытуту, а пасля і іншых менскіх ВНУ, якія і ўтварылі майстроўню. У адрозненне ад папярэдняга пакалення адраджэнцаў, інтравертаў падпольшчыкаў, майстроўцы ад пачатку былі запраграмаваныя на пашырэння, на пошукі кантактаў, на агітацыю, на інфільтрацыю ў розныя пласты беларускага соцыуму. Найпрыдатнейшай формай тады сталася ладжанне традыцыйных святаў і відовішчаў, калядаў, гуканняў вясны і купальляў. Першай акцыяй сталася калядаванне ў менскіх вуліцах і дварах у 79. -м. Прычым рабілася гэта на прыстойным мастацкім узроўні, дзякуючы высокапрафесійнаму кіраўніцтву кампазітаркі Ларысы Семакович. Ад таго часу ладжанне святаў сталася традыцыйным. Беларускага джына было ўжо немагчыма запхнуць назад у бутэльку. Кола майстроўні, нібы той пратэй, пачало ўцелаўляцца ў іншыя творы. Клюбы мякараткевіча пасля талаку, тутэйшых, ды ў дзясяткі іншых, якіх тады абзывалі камсамолы нефармальных арганізацый у моладзі. Адбывалася гэта ўжо за гарбачова і было смешна, калі гэтых нефармалаў, позднесавецкія публіцысты называлі дзецьмі перабудовы. А гэта ж былі нашчадкі майстроўні, якая сама ў гэтым сэнсе была хіба што дзіцём брэжнева ды холоднай вайны. Неяк я прывёў на адну з майстроўскіх сходак свайго інстытуцкага сябра, крутога дысідэнта. Ён тады уважліва агледзеўся навокал і запытаўся сам у сябе. А цікава, што будзе з усімі імі гадоў праз 15-20 а ў той кампаніі або крыху раней або крыху пазней або недзе побач з ёю былі 20гадовыя тады вінцук вячорка сергей запруцкі сергей соколаў Віктор вашкевич алесь бяляцкі сергей харэўскі адам глёбус владимир орлоў Сергей шупа згадаў беларускую майстроўню якая ўпершыню з'явілася свету на каляды роўна 20 гадоў таму падзея выглядае забытай не менш чым тая менская гарадская брама пра якую мы гаварылі раней здаецца зусім не было снегу і менскія вуліцы выглядалі пуста і змрочна якія ў тым часе каляды позні брежнев абрэвіатура кгб жахлівая нават для вымаўлення А тут у районе театру имя Янки Купалы целый разнокалеровый натоп студентской молоди с козой, дедом, цыганом, да и иншими традиционными персонажами и атрибутами. Идут, пяют. Редкие минаки крыху сполохано озираются. А веселость песень гасне, отлетающую проймы помеж шерами партийными будинками. Але яшчэ жывы быў караткевіч у сваім доме на карла маркса майстроўня спявала яму ў двары з вокнаў кідалі капеечкі адважныя людзі памятаю пачуццё выкліку таго што мы робім нешта недазволенае але пры гэтым добрае ніяк не заганнае мы ўжо выйшлі з таго караткевічавага двара калі нас дагнаў хлопец і працягнуў падарунак са словамі гэта ад сям'і адамчыкаў не памятаю толькі ці называўся ён ужо тады адамам глёбусам ужо за праспектам наляцелі міліцэйскія машыны для іх гэта ўсё таксама было зусім нязвыклым і нечаканым але адчувалі што хоць гэта і народныя песні аднак на выклік і рэагавалі адпаведна спрабавалі выхапіць з натоўпу каго-небудзь аднаго але ўсе трымаліся разам казалі забірайце ўсіх але на тое спатрэбілася б шмат машын і міліцыя адстала а моладзь паехала ў майстэрню знаёмага мастака каб там расправіцца з накалядаванымі пачастункамі у сваім коле панаваў свой свет зусім не такі як на холодных і пустых менскіх вуліцах страшно давно гэта ўсё было і лічыць не пакінула следу у пісанай гісторыі бо яшчэ гісторыі удзельнікі гэта ўсё не ўспрымаюць мала хто з іх пераступіў праз уласт браму гэтым цяжарам на душы з якім даецца перавалка на рубяжы вякоў острая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.